بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خب دوام میتیم درس از کتاب احادیث الاخلاق حدیث های اخلاق از شیخ عبد الرزاق خب شیخ میگوید که والاخلاق الاسلامیه تقوم على اربعه ارکان من اعتنى بها كان باذن الله من اهل الاخلاق اخلاق اسلامی میگوید با چهار پایه داره قائم میشود استوار می در چهار رکن در چهار پایه هر که میگد به این چهار ارکان و رکن چهار پایه اهمیت چیه میگد به اذن الله از اهل اخلاق می شود یعنی اگر رفت این چهار پایه را اهمیت داد و و به او عمل کرد ان الله از اهل اخلاق می شود رکن های چهارگانه اخلاق و هر و من ضيعها او ضيع منها شيئا ضاع منه الخلق بحسب ما ضاع من هذه الاركان و هر کی ضایع میکنه میگه رکن از این رکن رکن یعنی پایه چیزهای اسنانهای درکاری کاری مهمه که اگر رفت او باشه مثل اسلام پنج رکن داره و هر که میگه از این های چهارگانه اخلاقیه چه میگه ضایع کنه یا بعضش از ضایع کنه میگه اخلاق میگه از او ضایع شده است و زایع شدن اخلاق نابود شدن اخلاق نبودن اخلاق میگه و ضایع شدن این رکن ها هست و قد وقد اجتمعت هذه الاركان للاخلاق في اربعه احاديث و ان این اخلاق مجد اخلاقهای چهارگانه مجد در چهار حدیث آمدگی میگد كل حديث منها دل على ركن من اركان الاخلاق هر یک حدیث از حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم میگد دلالت میکنه بر رکن از رکن های اخلاق چهار حدیث و این چهار حدیث خودی همون ارکان های چهارگانه چی است چهارگانه اخلاق وقد نقل الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم عن ابن أبي محمد بن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه أنه قال إمام حافظ ابن رجب حملي در كتاب بنوم جامع العلوم والحكم در شرح شهي الحديث امام نووي را شرح ده است ده تا دیگه زیاد که 50 تا جامع العلوم والحكم در حقیقت خير كتاب خوب است شرح چهل حدیث را یکی از کتاب‌های بهترين شرحش شرح حافظ ابن رجب است امام حافظ ابن رجب حنبلی خیلی عالم بزرگ است یکی از شاگ مدرسه شیخ رسام ابن تیمیه رحمه الله است خب از ابو محمد ابی زید قیروانی امام مالکی ها در زمانش که امام قیروانی هم یکی از مالکی ها است حتی مالکی صغیرش میگن تقریبا از مالکی مذهب است و خیلی عالم بزرگ و اهل سنت است خب امام ابی زید قیروانی میگه که جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة حديث جمع جماع يعني جمع کننده جمع کننده آداب وأخلاق وأزمته يعني زي ما یعنی زیمام از چهار حدیث شاخه گرفته می شود فرع شاخه از چهار حدیث هست یعنی چهار حدیثی هست که جمع کننده آداب نکیگی هست يكمش قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حديث صحيح حديث البخاري مسلم بخاری ومسلم كيف که صلى الله عليه وسلم قال هر کی بالله روز آخرت داره پس بگوید خیر را سخن خوب را او لیاسمود یا خاموش بیسته در حقیقت حدیث بزرگ جمع کننده تمام خیره یعنی مثلا باره گب زدن و زبان همه بلا و درد و بدی ها از زبان می شود وقتی آدم زبانش ترازو کشیده به این حدیث عمل کنه که هر کی ایمان به آخرت و ایمانی حقیقی به الله روز آخرت داشته باشه ایمان به الله و اینکه الله را امر کرده است به خوبگویی ایمان به روز آخرت به اینکه روز قیامت حساب و کتاب و ایمان به الله روز آخرت داشته باشه فلیقل خیران او لیسمت پس سخن خیر بگو سخن خوب یا اینکه خاموش بیسته سخن خوب که نمیدانی کاری خوب کردن نمیتونی بدی نکن فليقل خيرا او ليصمت سخن خير بگه سخن خير يعني کاری سخنی كي در او فايده میآید يعني. خو فايده دنياوي يا فايده اخروي يعني فايده در آخرتش داره برای قالمو بگن همه بدی از زبانه زبان خودش گوشتی به استخوانه لیکن سبب هلاک بسیاری ها با کفر و شرک و بدعت و با سخنهایی که غضب الله میاره به زبان میشود برای پیامبر حضرت حضرت معاذ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آیا گفتن ما آخذه میکنیم عقاب کرده میشه یا آن که به زبان میگوییم حضرت گفتن ثقلت که امو گفتن هل یکب الناس علی النار الا لسانهم یعنی گفتن آیا مردم گفتن در دوزخ داخل نمیکنه مگر به زبانشان زبانشان که آدم را دوزخی میکنه سخن کفری میگه کافر میشه سخن به زبانش ده سخن شرکی میگه مشرک میشه سخن خرافاتی را میگه مبتدع میشه سخن بد میگه عاصی و گناهگار میشه خب به خاطر همین زبان که گوشتی به سخن لیکن خیلی اجرا کننده تب اعمال هست انسان به زبان می مسلمان بعد نطق شهادتین انسان به زبان می شود کافر بعد نطق کلمات کفر به خاطر همین الله سبحانه و او را چی در پشت 32 دندان مثلا گویا زندان شدگی هست و باز دو لب دیگر برای حفظ او و پیش از او عقل رسا و دل سالم تا اینکه این زبان بد یا این زبان سرکش و مثلا زیر اطاعت و زیر فرمان داده شوه برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که هر کی روز ایمان به الله روز آخرت داره سخن خیر بگه یا اینکه خاموش در پیش از سخن گفتن باید انسان فکر کنه تصور باید تأمل کنه که همین فایدهش داره در دین در دنیا یا نه و یکم حدیث همین یعنی درباره جمع کننده خیر در زبان دویم زبان میگن کسی که اگر رفت و خاموش استاد بسیار سلامت بمونه زیرا که اگر رفت و خاموش استاد سلامت بمونه از سخنی بعد از کاری بعد از خصوصا در این زمانی که مثلا پر از غیبت های پر از دروغگویی و پر از بهتان و دروغسازی و خصوصا در بین زنها سبحان الله و قوله صدیم حدیث قوله صلی الله و وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حدیث دویم حدیث صحیح هست از خوب بودن اسلام انسان هست مرء یعنی مرد و زنم داخل ده یعنی برقا از خوبی اسلام انسانه که ترک و ترک کردن آدم هر آنچه را که لا یعنی مهم نیست آنچه که متعلق به او نداره تعلق نداره یعنی چیزی که تعلق نداره باید به با او کار نگیره آنچه که فایدهش نمیرسه باید به با او دخالت نکنه معنی حدیث همینه من حسن اسلام المرء یعنی از اسلام خوب داشتنی یعنی دلت به اسلام خوب میکنه انسانه وقتی آنچه که لا یعنیه متعلق به اون نیست آنچه که دخلش نداره او را ترک کنه این حدیث چیست حدیث به حد عظیمه در معامله با مخلوقات یعنی کاری که متعلق به تو نیست دخالت نکن خب مثلا کاری که با او وابسته تو به تو نداره در او مثلا وقتت را هم صرف نکن خب شاید شاید بعد شیخ شرح میکنه خب للذي اختصر له في الوصيه سیم حدیث ادیم حدیث بود یعنی ترک کردن هر چیزی که تعلق با آدم نداره دخالت نداره تعال باید مثلا تعلق وابسته به کسی نیست باید آدم چی باید او را اهمیت نته در دخالت نکنه سیوم میگه حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیت کردن او را گفتن لا تغضب غضب نکن گفتن مرد اومد گفت یا رسول الله اوصینی گفت ای پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا وصیت کن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت استی بار یا بار گفتن لا تغضب با گفت من وصیت کن نصیحت کن وصیت کن با گفتن لا تغضب سی بار گفتن لا تغضب غضب نکن و اینا شرحش میاد زیرا همه بدی از غضب بشه یک کسی که میگه یاد غضب بکنه میبینی بعد کار بد شد سبب طلاق مردم سبب بدی های مردم جنگ و جدال ها همش از غضبه در غضب که وقتی خودش قفید بعد مثلا بعد چی فایده میکنه خب سه حدیث هم در آل شرح میگه و قول صلی الله علیه و وسلم المؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه مؤمن دوست میداره برای برادرش آن که دوست میداره برای خودش یعنی هر چیزی که برای برادرش دوست داشت از مطالب دین اولا یعنی مثلا این وقتی که علم داره باید دوست بداره که همه علم داشته باشه چون که مشافه رحم الله میگه باید دوست بدارم آرزو میکنم که همه علم داشته باشه کسی احتیاج به من نشود خب یکم مطالب دین که مثلا انسانی که علم داره یا اعمال صالح میکنه باید برای برادرش هم همون دوست بداره یکم مطالب دین یعنی برای برادر دوست بداره اون سری که برای خود دوست میداره یک دیمش با معامله مردم دوست میداری برای برادرت یعنی هر چیزی که برای خود دوست میداری برای برادرها هم دوست بدار یعنی اولا نسبت اونها بخیلی نکن بخیلی نبره و دیگه با اونها سخنی بگو که میخوایی که اونها به همون طرح سخن بگن یعنی چیزی که برای خودت دوست میداری برای برادر هم دوست بدار چیزی که برای خودت بد میبینی برای برادرت هم بد ببین اول بدین دیم بچه بعد متعلق به معامله دنیوی خب این میآید شرحش و في هذه الاحاديث الاربعه و وكلها من احاديث الاربعين للنووي رحمه الله میگه این حدیث های چهارگانه همش میگه از حدیث های چهلگانه امام نووی رحمه الله است اربعون نوویش میگه یعنی چهل حدیث نبوی کی نبوی چهل حدیث پیغمبر صلی الله علیه و کی امام نووی محی الدین امام نووی رحمه الله یک از علم های مذهب است علم بزرگ مسلم شرح خوب داده گه شرح صحیح مسلم خب امام نووی 40 حدیث را جمع کرده گه متعلق به آداب و اخلاق و عقیده و احکام و در او همه چهار حدیث هست برای خوبه برای مرد مسلمان زن مسلمان که همین چهل حدیثه را از یاد کنه و بعض شرح های او را بخونه و یا گوش کنه تا اینکه دین و احکام دین و آداب و اخلاق از سخن های پیامبر صلی الله علیه و سلم بفهمه و با او عمل کنه میگه جمعت الاخلاق والاداب و جمع کرده است چهار حدیث میگه اخلاق و آداب را میگه و جميع احاديث الاخلاق المرويه عن النبي صلی الله علیه وسلم في الاخلاق راجعه الى هذه الاحادیث الاربعه تمام حدیث هایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلام روایت شده است متعلق به اخلاق میگد برمیگرده میگد به همین چهار حدیثی که اصل اصول هست اصل هر یک چیز دانستن به حد مهم میده اصل یک چیز قاعده یک چیز پایه یک چیز دانستی دیگه چرا با او کیوس کردن میگیره میگد و هذا يفيدنا ان من وفق لفهم هذه الاحاديث وتطبيقها فانه يكون قد اجتمعت فيه اركان الاخلاق واعمدتها و این میگه افاده میکنه فایده میرسونه به ما که هر کی موفق شوه و فهمیدن این حدیث های چهارگانه و تطبیق کردن عملی این میگد به تحقیق در این آدم جمع شده است ارکان اخلاق و اعمده و ستونها اعمدتون؟ اعمیدتها یعنی ستونهای ستونهای اخلاق و پایه های اخلاق و رکنهای اخلاق در این مرد جمع شده است تا فهمیدن نه بلکه تطبیق کردن فهمیدن با تطبیق تطبیق یعنی عمل کردن خب میگد لان الاخلاق تقوم على اربع ارکان زیرا اخلاق میگد قائم می شود متعلق است به چهار رکن رکن اول صیانه لسان حفظ کردن زبان صیانه نگه داشتن حفظ کردن حفظ کردن و نگهداری زبان است قال صلی الله علیه وسلم من كان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خيرا او حدیث مختصره لیکن معانی بزرگ داره هر کی ایمان به الله روز آخرت داره پس سخن خیر نیک را بگوید یا خاموش بیسته یعنی سخن خوب بگو یا اینکه مثلا چی خاموش بیست میگد و من لم یسن لسانه لا یکون من اهل الاخلاقی هر که میگد لم یسن کسی حفظ نکنه سان یسون به آن حس کردن و هر که حفظ نکنه زبانش را یعنی زبان چیزی برامد اومد بگیره زبان مثلا به گوش به استخوان دیگه چیزی برامد اومد بگوید کسی خواه غیبت کنه چیزی را بگه چیزی کسی را خواه بهتان کنه هر چیزی که در شیطان وسوسه میکنه در دلش نسبت به شوهرش نسبت به زن و فرزندش نسبت به برادرهای مسلمان و مثلا خیش و تبار و همسایه ها هر چیزی که شیطان وسوسه کنه گویا که نائب و جانشین و برید شیطان است هر چیزی که شیطان وسوسه کنه او رو گفتن میگیره نباید ادم خیر باشه باید تاکید کنه اول باید خود به خود فکر کنه اول باید در ترازو بکشه که همین سخن میگم اساس داره یا نه همین سخن میگم در حقیقت با فایده هست یا با ضرر میگه هر کی زبانش حفظ نکنه میگد هرگز از اهل اخلاق خوب شده نمیتونه چرا زر إذ من الأسس العظيمة والدعائم المتينة التي تقوم عليها الأخلاق صيانة اللسان زیرا مجاي که از اساس هاي بزرگ اساس جميع اساس يعني اساس ها اساس اصل پایه را میگه زیر پایه و دعائم دعائم جمع دعیمه يوم بمعنى زير زیر پا اساس ده يا معنى داره خب اساس هاي متين يعني سخت و بزرگ و میگه یکی از اساس هاي بزرگ و, و از پایه های سخته که اخلاق با او ربط داره این میگه صیانت اللسان حفظ کردن زبانه زبان در حقیقت و معنی صیانت اللسانی میگه معنای حفظ کردن زبان چیست میگد ضبطه و حبسه عن الكلام الا ما كان فيه فائده ضبط یعنی اصل نصری کلمه میگه به معنی مستحکم استوار کردن استوار کردن زبان و محکم کردن حبس کردن زبان از سخن کردن مگر در چیزی که فایده داره کنترل کردنش فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا او لیصمت قول پیامبر صلى الله عليه وسلم سلم اگر پس بگوید خیر را خوبی را یا خاموش بیسته میگد فيه دعوت للتفکر في الكلام قبل النطق به میگد در این حدیث دعوت کردن است که باید آدم فکر کنه پیش در سخن کردن پیش نطق پیش از تلفظ کردن سخن فکر کن زیر سخن که پیش یکی گفتیش مثلا گفتی گپا سخن اسیرته وقتی سخنی که برآوردی مردم دادی دیگه اسیر سخن میشه مثل همون سیر سیر مادامی که در داخل تای، اسیر تای، وقتی برو دیگرا دادی اسیر سیر میشه اسیر یعنی مثلا کنیز و اینو مثلا خب عبد لان الغلام ده لان الكلمه قبل ان تخرج يملكها المرء رقم خب میگه که زیرا میگه سخن پیش از اینکه از زبان ببره میگه مرد انسان میگه مالکش است یملکها یعنی مالک صاحبش فاذا خرجت ملكته وقتی که سخن که از زبان برآمد در حالت بس سخن مالک آدم میشود بالاخره خب بعض علما میگن بعض صالحین میگن چقدر سخنهایی را بجا کردیم نگفتیم پشیمان نشدیم لیکن چقدر سخنهایی از زبان ما برآمد در او پشیمانی داره، پشیمان شده برای میگه سخن وقتی که از زبان نبرامده تو صاحبش هستی مالکش هستی وقتی که از زبان برآوردی تو مالکی مملوکی سخن بشوی هذا من الجمیل بالمسلم یتفکر في کلامی قبل يتكلم بنابر خیلی خوبه برای مسلمان که فکر کنه در سخن کردن پیش از گپ زدن پیش اینکه گپ میزنی سخن دچی فکر کن خب میگن در کارهای عادی برای متاع دنیا میگن تام بار میگن تین کنو یا بار ببر من گمینه سخن که مثلا بعضی سخن هایی است که آیله ها را میبره سبب طلاق ببینید اصل یه سخنی یا انسان دوست هایی که سبحان الله انسان عجیبه یه انسان قطع شاید 20 سال 15 سال 10 سال 20 سال 5 سال دوستی میکنه رفیقی میکنه یک دیگر خاطر خوبی میکنن یک آدمی خبرکش یک آدمی بیندرای فاسید میگیرد 40 ساله دوستی و یاری را میکنه مثلا فاسید میکنه ببین سخنی هم بدبخت مثلا آدمی خبرچی آدمی بد سبب میشه که دوستی که 20 سال و 30 سال دوام داشت همون رایبه میبره یه سخنی یک آدمی خبرکش دوگو، آدمی بد فکر بد نیت یا سخن می شود سبب جداشوی بین زن شوهری که شاید مثلا سالها دوست بودن و سالها عاشق معشوق دیگر بودن به خاطر باید آدم عاقل باشه نباید سخن هر کس برود هست نباید سخن هر کس قطعی عمل کنه برای قدر سخن میگد پیش از اینکه بگوید برای اسلام خوبه انسان خوبه که فکر کنه که سخن چه فایده ها داره برای میگد که و اذا تفکره، باید میتیم واقعا علم خوبه علم سعادتمندی هست علم نور علم نور هست بعد بخونی کتابا تا اینکه انسان اصلش جهول ان الانسان لظلوم جهول الله میگه خالق انسان ها میگه انسان ظالم و جاهل است برابر کی عالم میشه با تعلیم گرفتن برابر اصل در انسان جهل و نادانیه مگر به چی مگر به فهمیدن و خواندن و دانستن العقل ينمو كما ينمو النبات عقل نمو میکنه زیاد میشه. چنانه که نباتات رستنی ها زیاد بشه نمو عقل زیاد شوی عقل و بچه است به علم با علم و تجربه تجربه قطعه و علم بنابر علم به حد مهمه طریقه اسلوب علم علما خاصتا بعض علم هایی که معروف هستن به طبیبی دل ها و فکر ها و راه راهنمایی ها مثل علامه ابن القیم و علامه ابن رجب و دیگر ها میگه انسان اذا تفکر فیه وجده لا يخرج عن ثلاثت احوال انسان میگه وقتی در سخن فکر کرد از سه حالت خالی نیست یکم یعنی مثلا وقتی سخن را میخوای از زبان بیرون کنی باید فکر کنی وقتی فکر کردی سه حالت داره این سخن میگفتگیت اما يتبين له انه خیر بین واضح فیتکلم به ولا حرج یا این که میگه بر آدم فکر میکنه سخن بگم یا نه وقتی میگه براش بیان شد اما میگه یا این که مثلا بیان میشه واضح میشه که همین سخن میگفتگیش خیره خیلی آشکارا هست پس میگه این گپ بگم میگه با که نداره مثل مثلا یک گپ خوب گفتن نسبت زن یا فرزند یا شوهر یا مثلا سخن دینی رساندن حکم شرعی یا فهماندن مسئله یا مثلا متعلق به یک خبر خوش هر چیزی که در اون خیر واضح و آشکاره خیرش خیر بودن و خوب بودنش معلومه خب دوم و اما یتبین له انه شر بین یا اینکه بیان شود که شر آشکارا هست و عکسش خیر آشکارا بود خیر بودنش خوب بودنش معلوم و واضحه دیم حالتش یا اینکه بد بودن و ناخوبیش معلوم و آشکاره اما غیبت یا اینکه مثلا غیبت غیبت یعنی ذکر کردن برادر همون چیزی رو که بد میبینه که بگوشه مثلا یک انسان غیبت بکنی چی معنا داره یعنی او را به بدی یاد کردن همونی که اگر بفهمه خفه میشه اگر بفهمه بد ببینه میگه خب، خواه بدین باشه مثلا فاسقش بگوی فاجرش بگوی یا اینکه مثلا متعلق به جسمش باشه سر مثلا عیبای سر سر ده یا اینکه دست ده یا پا ده مثلا متعلق به جسمش خب یا اینکه متعلق به چی به اخلاقش آدم گیزله هست آدم گنده است آدم عصبی هست همین غیبت غیبته اگر حق هم باشه غیبته چون پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال شد که من گفت یک کس گفت اگر اون چیزی که بگیم در او باشه چی یعنی مثلا فکر کردیم یا آدم مثلا در حقیقت گوشاش کلانه مثلا گفتیم آدم گوش کلان پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن اگر رفت در او در حقیقت او آدمی که غیبتش میکنی غیبت یعنی سخن از پشت گفتن خب از پشتش چی میگویی اگر در حقیقت در او باشه این غیبت میگن یعنی مثلا در حقیقت آدم گوش کلانه یا مثلا در حقیقت آدم بینی کلانه مثلا خب اینا چی میگن نامش اینا غیبت میگن اگر رفت میگه این چیزی که تو گفتی در حقیقت در او آدم باشه اینا میگه غیبت اگر رفت نباشه گفتی نه حالا بهتان میگن یعنی تهمت را خاطر همین جایز نیست اگه کسی میگه من حقا میگم که مثلا در حقیقت آدم فلانی مثلا بینیش کلانه یا مثلا گوشاش کلانه این وایده مثلا همین غیبت میگن همین حرامه و الا اگر دروغ بگویی در حالت اینا بهتانش میگن یعنی تهمت زدن سخن میگه یا غیبت های آشکار میشه غیبتیش درست نیست خاصتا در بین ها منتشر خیلی گناه بزرگه باید از غیبت کردن دیگرها خودداری کنن زیر غیبت سبب غیبت کردن حسنات آدم و میخره هر کسی غیبت کرده به قیمت ثوابات میگیره این قضا بکشی در خنکی ها تارت بکنی نماز بخونی همیشه پگه روزه میگیری در گرمی ها اعمال صالح بکنی در سختی ها همیشه مفت رایگان پگه میگیره در قیامت او کذب یا سخن دروغ است دروغ آشکار دروغ دروغ چرا میگن یعنی به خلاف واقعه خبر دادن نمیگن. یعنی مثلا کسا فلان چیز میگه گفت در حالی که نگفته یا فلان کار کرد در حالی که نکرده خب دوست باشه خود شما او سخریه یا مسخره کردن مسخره کردن استهزاش میگن مسخره کردن ای یو تمام یگوم تعویلی نداره حرامه بعد شر بدیش آشکاره باید خودداری کنی او نمیمت یا خبرکشی است خبر بکش خبری کسی رو به جایی بردن هیچ جایز نیست خب اولش که درست نیست که آدمی که خبر را بردی قبولت کنه لکه دیم این که خبر که برد باید قبولش نکنی و برای خبر برنده خبر کشک این جایز نیست خبر داد نبی ما خبر برکه میگن خبر کش آدمی خبر میبره اینجا به اینجا تا اینکه بین آدمو دشمنی کنه این آدم بریدی خدمتگار پشته شیطانه آدمی که خبر کشه خب خب حق باشه خب باطل درست نیست خبر کشدن به یک کس دیگه مگر در حالت مخصوصه نمیمه خبرکشی رو میگن خبرکشی سخن یک کس به کس میبره تا اینکه بدی بین او شود برای قدر انسان خبرکش خیلی آدم بده و کسی که خبر کس آورده بدون که خبر تبع او را میبره با یا به او را میبره یا به کس دیگر او غیر ذلك من الشر البین یا غیر این از های از بدی هایی که آشکار است فیمنع نفسه من اكيد این حالت چیکار میکنه که وقتی فهمیدی که همین سخن میگفتگی بدیش آشکار و واضحه 100 درصد فیمنع نفسه منه و یصون لسانه عنه خود را باز میداره از گفتن این سخن و زبانش را حفظ میکنه از برآوردن این سخن سیم حالت میگد و اما یکون مشتبها علیه مشتبه باشد یعنی نمیدونه لا یدری هل هو خیر ام شر نمیدونه که آیا همین سخنی من میگفتگی خیر یا شر بعد این حالت میگه ففي هذه الحاله ايضا يمنع نفسه من التكلم به در این حالت هم نمیدونه خیر یا شر همین گپی ما سبب شده میشه یا بدی میشه یا نمیدونه در این حالت هم میگه واجب است که خود را از سخن کردن نگه بدارن من کنه در پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه هر که پاک کنه خود را تقوا کنه از شبهات چیزی که در شبهه هست شبهه یعنی چیزی که نمیدونی خیر و شر نمیدونی که حلال یا حرام نمیدونی خوبه یا بد در این حالت باید آدم تقوا کنه پرهیزگاری کنه دور شوه هر کی دور شوه از شبهات پاک میشه پاک میکنه استبرع یعنی پاک شدن و صالح شدن دین و ناموس او پاک میشه و صالح میشه و ولی قول علی الصلاه و السلام دع ما یریبک الى ما لا یریبک ترک کن دع یعنی ترک کن ترک کن بگذار آن را که در شک میدازه تو را به آن که یقین داری یعنی همین کار بد یا نیک همون را نکن با آن که خیر از او خاموش ایستادن یا نکردن که یقینه که شک نیست به همین همین کار را بکن یعنی کاری را بکن در او شک نباشد دع ما یریبک بگذار آن را که تو را در شک میدازه الى ما لا يريبك در چیزی که در شک نداری یعنی شک را به یقین دور کن کارهای یقین را بکن نه کارهای شک میگه فهذا فهذا اساس لابد منه في باب الاخلاق این میگه اساس و بنای هست که ضرور است میگه در باب اخلاق انجام دادن او ایسون المرء لسانه مرد زبانش را حفظ کنه و يحفظ كلامه سخنش را حفظ کنه فلا يتكلم الا بخير پس سخن نکنه إلا بخير ما بس خاني هناك زير الله قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اي إيه كسانك ايمان ایمان اتقوا الله از الله بترسه وسخان راس راست سديد يعني سخان راس سخان راس سخان هاسكي صحيح که خوب است سديدا خیره سدیدا سخن راست الحديث قال ثقلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم حديث حضرت معاذ النقل كذلك پیامبر صلى الله عليه وسلم حضرت معاذ گفتن ثكلتك امك يا معاذ ثكلتك كلمه عربی هست يعني به که در معتمد بشه مثلا موتام بگیره و مثلا لكن الى میگن كلام عربي هست مقصود اصليش مقصود نیست عرب همي كلمه را استفاده میسی وای حق وای به حالت میگه در حالی مقصود حقيقي معنیش در نظر نداره همین عادی استفاده برده میشه خب گفتن و هل پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن و هل یکب الناس و هل یعنی جن هل به معنی نفی هست یعنی یکب به معنی داخل کردن دناوردن آوردن خب گفتن آیا گفتن و هل یکب یعنی داخل نمی کند داخل نمی کند گفتن مردم را در آتش دوزخ بر هایشان علی وجوه یعنی برو در دوزخ داختن او علی مناخیر مناخیر بینی را بگن برو در دوزخ نمیدازه مردم را و بینی در دوزخ نمیپرتای مردم را الا حصائد السنتهم مگر کاریده های زبانشان حسائی جمع حسید یعنی کاریدگی پیشتگی عمل کردگی مگر گفتن اعمال زبانشان کاریدگی های زبانشان همون محصولاتی که زبانشان اجرا کرده است از کفر و شرک و گناه و بدی همون گفتن همین دوزخ میبره یعنی معنی حدیث همین که یعنی مردم دوزخ میدازه همون اعمال های بدیشان مگر همون سخن های زبانیشان همون کارهای زبانیشان شیخ میگه تو الحاصل ان من اسس اخطر التي عليها تقوم حاصل و خلاصه میگه همین که از اساس های اخلاق و از رکن های اساس صیانه لسان و حفظه حفظ کردن زبان و صیانه لسان صیانه لسان حفظ کردن زبان و نگهداری زبان و من لا يصون لسانه لا يكون من اهل الادب والخلق کسی که زبانش را حفظ نکرد از اهل ادب و اخلاق نمیباشد یعنی زبان حفظ کردن در حقیقت حتی رساله های هست به نام حفظ اللسان زبان را نگه داشتن گفتن رساله داره بعضی از علما در باب متعلق به زبان و زبان مردم به ها برد خیلی رساله های خوبم در این باب هست خلاصش به همین حدیث برمیگرده که زبان فلیقل خیرا او لیصمت سخن خیر بگه مثل که کردن و قرائت قرآن و نصیحت کردن کسی و خبر خوب دادن به کسی و یاردم کردن کسی نصیحت کردن کسی فهماندن کسی یاد دادن علم به کسی یاد دادن عمل خوب برای کسی یعنی مطالب به همین چیزهای چی متعلق کارهای خوب و مش او لیصمت یعنی اینکه مثلا خوش بیسته خب خلاصه حدیث و آیت های قرآنی متعلق به زبان به همه حدیث فلیقل خیران او بر برمیگرده چون اینکه شیخ هم گفت الرکن ثانی من اركان الاخلاق البعد عن الفضول وما لا يعني یعنی. دوم میگه رکنی از ارکان اخلاق دور بودن البعد دور بودن عن الفضول یعنی از زیادتی از چیزهای بهودگی مالا یعنی آنچه که فایده نداره آنچه که متعلق به اون نیست فضول زیاده زیادتی رو یعنی آدم کارهایی در دخالت بکنم از بیکاری که او در فایده نداره برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی از اسلام خوب بودن اسلام انسانی که ترک کنه آن را که متعلق به اون نیست وابسته به اون نداره انسان الفضولی لا یکون ذا ادب و خلق آدم فضولی یعنی آدم هر جا دخل میشدگی چه در همه جا میخلاندگی انسان میگه فضولی اصل فضولی تو میگن آدمی که به به فریاد کردن خانه داخل می شود یعنی آدمی بهوده کاری که مثلا در همه جا خوشا مهمونی نخونده گفتگی بری مهمونی نخونده بری همون در هر چیز خوشا دخالت میکنه یعنی در کارهای خوشا دخالت میکنه خوش میکنه که اصلا مثلا باید داخل نمیشه انسان فضولی میگه آدمی مثلا خیلی در هر جا خوش میشیدگی بهوده و زیادتی یعنی آدمی که زیاد گپ میزنه زیاد کارو میکنه هرگز میگه آدمی با آداب و اخلاق شده نمیتونه چرا لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه عن حيز الادب زیرا میگه داخل كردن او وخود را در کجای خوش کردن در اون چیزی که متعلق به او نیست و بسته ندارد دخل به او نداره میگه او را از حیز یعنی از مساحه از اه، از مساحه از مسافت ادب او را خارج میکنه حیز اصلش مساحه را میگن از مساحه ادب او را میبره مساحه یعنی همون جو از گرانیت ادب او را میبره بخلاف ما كان بعيد عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعنيه وهذا من سمات الادب بل من اعمدته بخلاف کسی که از زيادتي و از دخالت كردن و كاري كي به او دخالت ندارد دور شوه اي آدم میگد از سمات از علامات آداب بلکه میگد از ستمهای آداب است و قول صلى الله عليه وسلم تركو ما لا یعنی اي بضابط الشرع لا بضابط الهوى میگد ترک کردن اون که متعلق به اون است میگد باید به با ضابط و قاعده شریعت باشه نه به قاعده هوا و هوس مثلا یک آدم میگه یک کاری بد میبینه میگه من کار ندارم نه این کار دارم تو کار داری به شریعت امر کرده است که از کاری بعد من کن لیکن در کارهایی که دخالت نداری به طبق شریعت همون دخالت نکن برای شیخ میگه و هذا امر قد یغفل عنه این میگه کاری است که شاید بعضی آدم غافل شو از این ندونه لان بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه زیرا بعض مردم میگن این حدیث ما میگه در غیر بابش در غیر جاش استفاده میبره مثل میگه ایؤمر بخیر او ينهى منکر فيقول الامر نهي من حسن استعمال المرء ترك ما لا يعنيه یعنی وهذا من سوء الفهم للحديث مثل مثلا ادم اگر میگه امر کرده شود به کاری نیک یا منع کرده از کاری بده برای امر کننده و منع کننده میگه که من حسن استعمال المرء ترك ما لا یعنی یعنی آدم میره به کاری نیک دعوت بکنی یا از کاری بد منع میکنی میگه به این کار دخالت نکه مثلا گفتنی این میگه غلطه در اینجا میگه باید این آدم منع کنه و هر دو حالت داده یکم باید آدم همه وقت امر کننده به خیر و منع کننده از شر باشه این خیلی نیست که مثلا من دخالت نمیکنم به کار مردم آدمو آزاد چیزی میخوان اما که میدونی و اونی که مثلا سلطه داری در بالاش واجبه که امرش کنی به کار نیک و واجب است که منعش کنی از کار بد خیلی نیست که من آدم خوب باشم و هیچ کاری چی نگم نه این خیلی نیست بلکه شریعت امر کرده است که باید دعوت کنی پیامبر صلی الله علیه و آله میگه من را منکم منکرا فلیغیره بیدی هر کی از شما کاری بدی را دید به دستش تغییر دیه و که در زیر سلطه و توانایی شه و الا لم يستطع فبلسان اگر اف نمیتونه به زبانش کاری بدی را دید به حجابی به ستری غیبت کردن و کارهای بد شرک و بدعت و خرافات و معصیت را باید منع کنی اگر اف تو به دست نمیتونی به زبان اگر اف تو به زبان نمیتونی فبقلبه و ذلك اضعف الايمان پس به زبانش به دلش باید او کار را بد ببینه و این متعلق به امر به معروف ضعیف تری و به کم ایمانی میکنه کم ایمانی امر کننده و نهی کننده خب خلاصه کلام باید امر کننده امر کنه بر کاری نیک و منع کنه از کاری بد خواه خب، او آدم میشناسه خواه خب نمیشناسه یک دومش آدمی وقتی امر امر کرده شد به نیکو یا که من کردش از بدی او باید دیگه قبول کنه نگه که مثلا تو چی کار داری این خیلی گپ نیست این میگه کسی که خیر امر کرده شد به نیکی و به بدی وقتی بگد که مثلا به ما کاردار نشه میگد این حدیث استدلال کنه میگد هي إيه بجد بعد فهمي ان ايه ان ايه خوب ما فهمي ده لان هذا مما يعني المسلم بضاب مسلمه بضابط الشرع بالحكمه واللين والاسلوب الحسن زلو ايه بجد حموت بمسلمان هست به حکمت و به خوبی و اسلوب خوب قتی مردم چی امر بخير خیر کنه و نهی از منکر کنه رکن دیوم همین که آدم به کارهایی که متعلق و وابسته به اون است دخالت نکنه بسیاری بدی ها و جنگ و جدال ها و همه بدی ها اهمیت دخالت کردن کارهای یا پرسیدن چیزی که باید نپوشتی او را یعنی یک کاری را باید مطالبه تو نیست نکن سخنی که وابسته به تو نیست از دومش نره یا آدمی که مثلا به او دخل نداره مثلا حالش از اخبار و از درآمد و برآمدش با خبر نشه مثلا ده عموما آدم باید در چیزی که مطالبه وابسته به اون است و باید دخالت نکنه زیر یکی از اسلام خوب اسلام داشتن یعنی مسلمان خوب بودن این ترک کردن زیادتی و فضولی و و در هر جا خود را خلاندن ترک کردن این کارها رکن الثالث من ارکان الاخلاق عدم الانسیاق مع انفعالات النفس خاصه غضب میگه رکن سیوم اخلاق میگه این میگه از دوم انفعالات نفس یعنی از خواهشات نفس دور شدن میگه از دوم ترک کردن خواهشات نفس مثل مثلا غضب یعنی غضب کردن انفعالات یعنی یعنی، انفعالات النفس یعنی یعنی خواهشات النفس و چیزهایی که نفس طلب میکنه مثل غضب و مثل مثلا تعصب و مثل همین چیزها یکی از این انفعالات نفس میگه این غضب است که ایره باید آدم از دمش نرود این سیاق یعنی فرمان برداشتن از دمش رفتن قال صلی الله علیه وسلم لا تغضب میگه انسان باید پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت غضب نکن فعندما ينفعل الإنسان ويغضب عليه ألا يبشر ألا يباشر وقت غضبه أي قول أو أي فعل میگد عندما وقتك هنقومك انسان منفعل میشه منفعل يعني خون در جوشیدن و وقتی که غضب میکنه میگد الا یباشر باید میگد انجام نتیه در وقت غضب کردنش كدام سخن را يو كدام كار را يعني در وقت غضب يقوم كار نكنا لان أي قول او أي فعل يباشره وقت غضبه زي میگد هر سخن یا کار که انجام میتیه مباشره انجام داده عمل کردن وقتی که او را انجام تیه در وقت غضب میگوید سیخرج به فی الغالب عن نطاق الخلق والادب زیرا غالبا میگوید از دایره اخلاق و آداب غضب وقتی سخن میگوید یا که فعل را انجام میتیه دقت چی از از ساحه از دایره اخلاق آداب خارج میشه در حقیقت آدمی غضب کننده نمیتونه حق یا باطلی را بگه وقد قد قیل فی ذم الغضب و تقبیحه بنا خاطر میگه در مزمتی غضب و بد نشان دادن غضب بدی غضب گفته شده است مسئله داستانی که الغضب اوله جنون و آخره ندمون غضب کردن میگه اولش دیوانگی هست مثل دیوانه از دهنش چی میبره نمیدونه و آخره ندمون آخرش پشیمانی است در حقیقت این قاعده این ضرب المثل در حقیقت درسته زیرا اکثری آدمی که غضب میکنه اولش دیوانگی هست نمیدونه چی گفته است و بالاخره پشیمون میشه حتما شیخ میگه لان الذي يتصرف وقت غضبه بقول او فعل يتصرف غیر انضباط زیرا کسی که انجام کاری را در وقت غضب در وقت غضبش سخن گفتن کاری کردن را يتصرف غیر انضباط این آدم انجام میده میگه به یگام انضباط یعنی به یگام اداره کردن به یگام کنترلی كان كنترول قبل سنه ولهذا على الانسان الا ينساق مع انفعالات النفس نفسي زیرا میگه برای بنابر میگه بوجي بس بر آدم كي داده نشوه به الا ينساق تجكي تجمشكي شده دودا معنی داده, داده شدن یعنی انفعالات نفس با غضب نفس دودا نشوه میگه ولهذا فاذا كان منفعلا فليجلس اگر رفت میگه غضب كي داشته باشه و منفعل باشه در این حالت داده که شد میگه پس باید بشینه یعنی يعني غضب بلو کشید باید بشینه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس وقت غضب كذلك از شما در حال که راستا هست پس بشینه فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع اگر ششت غضبش رفت خوب وإلا فليضطجع پس دراز بکشه در حقیقت این فایده های حدیث هست درباره چی حالت غضب ده باید چیکار کنی یکی ششتن یکی دوم با پهلو غلطیدن ولی خب اگر افتو دو کس غضب داشته باشه جنگ داشته باشن اگر بیش بشنیتش دیگه چیزی نمیگه یعنی ایزا میکشه به قوله حیا میکنه که آدمیش بگیره دراز هم بکشه همی خیلی یعنی به پهلو بزنه همی خیلی یعنی پروا نکنه نسبتش میبینی شیطانش گرفت و الا بعد این مثلا چه طهارت کنه گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. زیرا غضب از شیطان و طهارت کردن این شیطان مثلا چی میکنه؟ دور میکنند. ولی نه نفسه من الکلام بس باید خود آدم غضب کردگی خود را باز بداره از سخن کردن این طلاق های طلاق و جداگی ها از غضب شدگی است اینقدر دشمنی ها از غضب و همین غضب کرده شای گب میگوید بعدی او پرابلم ها و سختی ها واقع میشه و مشکلی ها و غضب پدر پدش گب میگه عاقش میکنه غضب مادر مادر چی میگه مهم از غضب ها چقدر بدی ها نتیجه بد آدم انسان میشنوه وليمنع نفسه من الكلام بس باید خود را در حالت غضب از سخن کردن باز دارد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند و اذا غضب احدكم فليسكت وقتی یکی از شما غضب کرد پس خاموش بیسته و قول فليسكت امتناع عن الكلام وقت غضب پیامبر گفتن پس خاموش بیسته این میگد من کردن از سخن کردن در وقت غضب و قول فليجلس امتناع عن الفعل وقت غضب سبحان الله در حقیقت سخن خاموش ایستادن میگد از سخن کردن در وقت غضب این حدیث فلیسکوت پس خاموش بیسته دلت بکنه ششتن میگه در وقت غضب این حدیث فلیجلیس یعنی هم خاموش بیسته و هم بشینه این خیلی که باشته با جنگ دوام تیه را بود مثلا دوام تیه نه غضب که کرد پس باید بشینه و یکم با خاموش بیسته یعنی هم سخن کرد ایس گپ زنی بس شوه هم مثلا از مثلا فعل عملا از یکم مقابله نشان دادن خودداری کنه قالت فهذان الأمران الكلام والفعل وقت الغضب مطلوب من المسلم أن يكف نفسه عنهما إلى أن يسكن غضبه ان دو كار يعني سخن كردن و انجام دادن كار در وقت غضب میگد مطلوب است از مسلمان كي خودش را نگه بداره از سخن كردن و از فعل انجام دادن كار يعني مثلا سخن كردن يعني خودداري كردن از سخن انجام دادن كار يعني ششتن هر دي میگد مطلوب مسلمان در وقت غضب یا اجرا کنه و قول پیامبر صلی الله علیه و در این حالت عمل نکنه دیگه کی عمل میکنه یعنی آدم وقتی قرآن و سنت وحی الهی را سخن های پیامبر صلی الله علیه و در حالت غضب یا آدم قبول نکنه عمل نکنه یا آدم دیگه در حالت گرسنگی کم بغلیش قبول نکنه و ربا کاری و سودکاری و مثلا پرسنت دادن رو بیاره یا آدم دیگه در حالت مثلا خرسندیش و حدیث و آیات عمل نکنه یا آدم دیگه در حالت زیقیش در بعد مصیبت دادنش روکنی کنه لباس درانی کنه دیگه کی به شریعت عمل کرده می شود در حالت غضب خطا نقبی به قرآن و سنت و در حالت خرسندی نقفی به قرآن و سنت در توی و اینوی موزیک کردن و مخالفت های شرعی اجرا نکنی خرسندی گفته گویا که روز خرسندی روز مثلا ای شریعت برآمدن و اجرا نکردن امرهای الله و رسول باشه گویا نسبت به بعضی ها به خاطر مسلمان باید در همه حالت خود را به قرآن و سنت باید کنترل کنه اداره کنه لانه وقت انفعاله قد يباشر اقوالا واعمالا تتنافى مع الادب والخلق زیرا میگه آدم در وقت غضب شدنش انفعال یعنی خوندن شدن و غضب شدن و اینو گاه شاید میگه انجام تی سخن ها عمل هایی را که مخالفت تتنافى ضدیت داره مخالفت داره مخالفت میکنه با آداب و اخلاق فيحتاج من اراد لنفسه يكون خلوقا الا ينساق من انفعالات النفس ولا سيما وقت غضبه پس احتیاج داره هر کی بخواه که آدمی با اخلاق باشه باید داده, داده نشه با انفعالات و غضب های نفسانی خاصتا در وقت غضب وقد <clears throat> وقد وقد جاء في بعض روايات الحديث ان الصحابي قال فتاملته فتاملت ذلك فوجدت ان الغضب جماع الشر وقد در بعض روايات حدیث اومده است که صحابی گفت فتأملت پس فکر کردم این حدیث تامل کردم فکر کردم میگه لا تغضب لا تغضب این را یافتم میگه که غضب یعنی يعني غضب کردن جماع شر جمع کننده شر است جماع یعنی جمع کننده جمع کننده شر تمام بدی ها را غضب جمع کرده گید خودش لانه اذا كان ينساق من فعلته مع غضبه وقت ما قد خيد شب شباب همون غضب اینوای سيفضي به ذلك الى الوقوع في شرور عظيمه لا تحمد لا تحمد عاقبتها زیرا میگاد این سبب بشه به واقع شدن کارهای بزرگ بد کارهای بد بزرگی که لا تحمد عاقبته حمد و ستایش کردن و عاقبتش یعنی مثلا کارهایی میکنه که بعد عاقبتش خیلی بده خب رکن چهارم رکن رابع من ارکان الاخلاق سلامت صدری سلامت بود سالم بودن دل سالم بودن صدر از مردم قال صلی الله علیه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه لما يحب لنفسه مؤمن نمي باشه السماء حتى دوس حتی براي برادرش انزلوا كي دوس دارد برای فهذا الحديث يعد عمدة من باب الاخلاق يكون صدر المرء سليما لا يكون فيه غل او حقد او سخائم او ضخائن او نحو ذلك من اسقام القلوب وامراضها قال تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا إن حديث مقات شمور كردم الشواء عمدة عمده اصل در باب اخلاق بإنكي اینکه دل ما انسان سالم باشه در او غل و غل یعنی بدبینی حقد یعنی کینه سخائم او یعنی بدی های دل یعنی نوعی از بدی ها هست شومی های دل یعنی باید میگد آدم در دلش حقد و کینه و عداوت و دشمنی و بدی و از همون مانند این از دیگر اعمال من اسقام اسقام جمع سقم یعنی بیماری از بیماری های دل و امراض یا معنی داره از بیماری های دل میگد از حقد و کینه و بخل و عداوت و دشمنی و بدبینی و همه این چیزهایی که متعلق به دینه به دله به قلب میگه باید دلش را حفظ کنه و سالم نگه بداره چون که الله میگه ولا تجعل في قلوب غلا للذين امنوا مؤمن ها دعا میکنن که الها در دل های ما حقد و کینه و دشمنی نسبت کسانی که پیش از ما هستند ایمان آوردن در های ما قرار نته ولا تجعل یعنی قرار نته در های ما حقد و کینه للذین امنوا نسبت کسانی که ایمان آوردند خب این نسبت به چی متعلق باید دل پاک باشه از دشمنی و عداوت میگد فسلامت صدر رکیزه عظیمه یقوم عليها الخلق سلامتی دل میگد رکیزه عظیمه رکن بزرگی است که قائم است به او اخلاق والذی في صدره الدواخل سیئه او بواطن فاسده لا يكون لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق كسي كي در دلش میگه دواخل جمع داخله يعني داخلي هاي بد داره یعنی در دلش چیزهای بدی داره در داخلش و فاسده يعني باطن فاسد داره باطن يعني مقصود دله يعني هر کسی که در دلش چیزهای بجایی فاسد و و داخل کرده های بد داره یا خدم دلش پر از چیست از بدی ها و کینه و غضب اه، به نسبت مسلمان ها امکان نداره که آدم میگه از اهل اخلاق باشه لان فساد الباطن وانحرافه ينعكس على ظاهره زیرا میگه فاسد بودن باطن یعنی داخل آدم و منحرف کچیدن باطن آدم یعنی عکس علی ظاهری عکس العمل نشان میده به ظاهرش یعنی مثلا اگر رفت دلش حق حق و کینه نسبت مسلمان داشته باشه بعد در بدی و در خوب بد بدی کردن این مسلمان ها وقت و وقتش را صرف میکنه در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الا و ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem قال آگاه باشه الا یعنی يعني آگاه باشه آگاه باشه هر آینه به تحقیق در جسد یک گوشت مدغه گوشت پاره را میگن گوشتی میده گوشت پاره هست که اذا صلحت اگر صالح شوه تمام جسد صالح می اگر افت این گوشت پاره فاسد شوه تمام جسد فاسد می شوه گفتن الا و القلب آگاه بشید که این قلب هست يعقوب ميقات وإذا صلح قلب المرء وطابت سريرته من الدواخل السيئة والبواطن الفاسدة فإنه بإذن الله سيتحقق فيه الخلق بأبهى صوره وأجمل حلله له وقت که قلب صالح شوى وإذا صلح وقت صالح شوى قلب انسان وطابت طاب خوش بودن خوش خوش شوى خوب شوى سريرات سريرات يعني زميرش داخلش از کارهای بد و باطنهای فاسد میگه به ازن الله میگه این آدم حاصل میشه واقع میشه برای او اخلاق میگد به ابها سواری ابها یعنی به زیباترین اخلاق میگد در به زیباترین صورت در آدم دیده میشه و اجمل حلله و زیباترین حلل جمع حلی یعنی زیبا را میگن یعنی گشته همین معنا دارن یعنی در این خیل آدم وقتی دل آدم پاک شد باطن آدم پاک شد میگد این آدم در اخلاق واقع میشه و اخلاق در او دیده میشه با زیباترین صورت اخلاق و با بهترین اه، صورت اخلاق و شکل اخلاق در این آدم دیده می شود خب میگوید که این الادب فی شریعت له مکانت العلیه و منزلت رفیعه آداب میگوید در شریعت میگوید جایگاه بلند و منزلت رفیعه داره فإذا وفق المسلم إلى معرفة آداب الإسلام وأخلاق العظيمة واستعان بالله على تحقيقها نال خيرا عظيما وفضلا نال خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة و وقتی مسلمون مسلمان موفق شود به شیاطین آدابهای اسلامی و اخلاقهای بزرگ اسلام و استعانه بالله و استعانت کنه کمک گیره استعانت به کمک یاردم یاردم طلب کنه از الله سبحانه وتعالى بر تحقیق و تطبیق اخلاق خوب نال خیرا عظیما به دست میاره سزاوار میشه و خیر بزرگ را و فضلا عميما و فضیلت عام را در دنیا و در آخرت خب به همین کفایه میکنم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین